Գտախոր ռանդեր եղել Պուշկին համու հետ միասին։ Կարելի ասած ցունամի երևի առաջ անգամ մենք տեսել ենք ինչա կատարեց եւ հզոր կամ երևի ստեղ չի եղել։ Վնասները նախնական հաշվարկները դեր այսօր քաղաքաշինության նախարարությունից եկած են արդեն շրջայցակատարան ժողովում այդ վնասված տանիքները գնահատում են իսկ գյուղատնտեսական վնասները այնքան արելի է, հետո գյուղատնտեսական վնասները մի անգամ կարամ ենք ես գնահատել։ Ոնեմ երեք վիրեք որ պիտի անցնի, տեսնենք որքան վնասներ է տանը 3 տան տանիք ընդհանրապես չկա քշել ալերությամբ մի տան պատափլոզու է հագին հենապատ է ճանապարհներն ալացրե մեծ վնասներ շատ մեծ վնասներ է պատճառել 3 քանի միք 4-5 ջերմոցա կարմի խաչի տրամադրած ջերմոցներից լրիվությամբ ավերել է պետք մեծ 1000 մետրանոց երկու հատ բարին, ելի ջերմոց ավերել, ահագին վնասներ հասցրել, ահագին։